aan die Heere breng, jy moet vir die leviete sê, as jylle die beste daarvan as offergave breng, zal dit vir jylle beskou word as jylle deel van die opbrengs van die doorsvloer in die paarskuip. Jylle en jylle gesinne mag op enige plek daarvan eet, dit is die beloning vir jylle dienstwerk by die tent van ontmoeting. Dier die beste daarvan te breng, zal jylle nie in hierdie saak oortree nie. Maar jylle mag niet die gewaarde gaves van die Israëlieten ontwijnen, want dan zal jylle sterven.